Վարդանի հրամանատար ընտրվելու կապակցությամբ Սարգիս Սոհանի հետ ինչպես մի անգամ նրա հետ կայացած խոսակցության ժամանակ ինքը նրանից հարցրել է. Վարդան, դու ասում ես եւ ընկերների առաջ եւ ժողովում էլ ասել ես, որ սկզբունքով եւ համոզմունքով հակառակ ես արշավանքին։ Հապա ինչով բացատրել քո այստեղ գալը։ Չէ որ այստեղ պետք է գային նրանք միայն, որոնք կողմնակից են արշավանքին եւ պետք է իրագործել ընկերական որոշումը։ Ես եկել եմ այստեղ հանգստանալու։ Պատասխանեց նա բառացիկը։ Չգիտեի ծիծաղեի թե զայրանայի։ Ներկա եղող ընկերներից մեկը կարծեմ հանգուցյալ Արիստակեսը, որ գիտեր երբեմն շեշտակի խոսքեր շփրտել մարդկանց ճակատին, կես կտակով նկատեց. «Լավ անգելանոց ես գտել հանգստանալու»։ Ահա ռազմական աշավախում կազմակերպելու դժվարին ժամանակներում այդ կողմերում Այսպես ասած հանգստանալու նպատակով գտնվող Վարդանը դառնում է հրամանատար մի նշանավոր արշավախմբի, որի գաղափարն ու նախապատրաստական հիմնական աշխատանքները պատկանում էին Նիկոլ Դումանին։ Շահրիկյանը հրամանատարի նշանակման ժամանակ օգտագործեց նաև կամավորների եւ մասնավորապես արեմտահայ զինվորների միջավայրում Դումանի վերաբերյալ տարածված այն կարծիքները, որոնք նրա կեղծ բարեկամները տարածել էին, որի բրթե կռիվների մեջ մարդկանց խնայել չգիտե, եւ որ նրա խմբերի կեսից ավելին կոտորվում են։ Իրողությունն այն էր, որ դոմանը չափազանց հանդուգն էր, կռիվների ժամանակ չափազանց կտրուկ, վճռական եւ ռիսկանող, բայց դրանք դրական հատկություններ էին ռազմագետ ղեկավարի համար, եւ այդ հատկությունների շնորհիվ էր, որ նա տարել էր փայլուն հաղթանակներ Բողաս Քյասանում, Սարայում, Դերիկում, Բաքվում։ Շահրիկյանի վճիրը բացարձակապես անարդար էր եւ ինչպես կհաստատվի հետագայում, նաեւ գործի ընդհանուր շահերին չհամապատասխանող եւ վնասակար։ Այդ օրերին Արշավախմբի կազմակերպման հավաքատեղը կատարյալ ռազմակայանի էր նմանվում։ Հարյուրավոր զինվորներ առանձին ջոկատների բաժանված իրենց կողմից ընտրված հրամանատարների գլխավորությամբ ամեն օր զբաղվում էին զինավարժությամբ։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության վրեժ կենտրոնական կոմիտեի արհեստանոցներում զինագործ վարպետները նորոգում էին զենքերը։ Նման ցավալի արշավախումբ կազմակերպելու համար Անտարակույս միայն մեծ ջանքերի գնով կարելի էր հարյուրավոր մարտիկների ապահովել զենքով, զինամթերքով եւ հանդերձանքով։ Անդրադառնալով հիշալ դեպքերին, հայ հեղափոխական դաշնակցության անվանի գործիչ Մալխասը գրում է. Ամենատաղանդավոր զինվորականն ու կազմակերպիչը Նիկոլ Դումանն էր։ Ղանասորի արշավանքը իր ամբողջ ցանրաբերմամբ կնստի Նիկոլին Նիհարուսերուն։ Զարմանալի անհետևողականությամբ Այն մարդը, որ գլուխ բերավ մեծ գործը, որ ամբողջ գլխով բարձր էր մնացած խմբապետներեն, հավաքական ընտրությամբ հազիվ հիսնապետ մլինելու արժանացավ։ Թեև կրվի ժամանակ եւ մանավանդ նահանջի շրջանին իսկական ղեկավարն ու առաջնորդներ։ Նախանձը, թայֆայականությունը մեծ դեր կատարեցին հրամանատարի ընտրության մեջ։ Մալխասի վկայություններից բարձվում է, որ Արշավախմբի հրամանատարի ընտրության ժամանակ Նիկոլ Դումանի գրած պարտության գործում կարևոր նշանակություն է ունեցել նաև Սաթենիկ Մատինյանը, օրիորդ ծաղիկ, ապագա տիկինարության։ Այդ պայքարը գրում է Մալխասը շատ արյուն բղտորեց եւ ամիսներու ուշացման պատճառ եղավ։ Գլխավորապես երկու ղեկավարներ ունեցել էր Դումանը եւ Սաթենիկը։ Երկուստալ անզիջող կրկոտ համար։ Պայքարը չվերջացավ, ինչը որ բյուրոյի ներկայացուցիչ Շահրիկյանը սալմաստ գալով կուսակցության տեսակետը պարտադրեց հակաարշավանքներուն։ Նիկոլի տեսակետը այսպիսով հաղթանակեց, բայց անznապես ան, որ ամենաջերմ ու կատաղի պաշտպանն էր արշավանքին ու ամենաարժանավորը պարտվեցավ։ Զինվորական մարմնի ընդրություներուն Վարդանի եւ Մանավանդ Սատինիկի ընդդիմության շնորհիվ Նիկոլը ընտրվեցավ Պարս հիսնապետմը։ Թեպետ այդ վճիռը բացարձակապես անարդար էր, ինչը միանշանակորեն ապացուցեց ժամանակը, սակայն այդ հանգամանքը ոչինչով չխաթարեց Նիկոլ Դումանի նպատակասլացությունն ու վճռականությունը։ Դումանն այն մարդը չէր, որ տեղիք տար սեփական պատվախնդրությանը եւ հրաժարվեր արշավանքին մասնակցելուց։ Նա իսկական հայրենասեր մարդիկ էր, եւ հրամանատարական парքն ու հաղթողի դափնիները չէին, որ հրապուրում էին նրան։ Նրա համար կարևորը արշավանքի հաջողությունն էր եւ հանուն այդ սուրբ գործի իրականացմանը նա պատրաստ էր մասնակցելու նույնիսկ որպես շարքային զինվոր։ Դումանը նշում է Հոյդա Թավրիզի կենտրոնական կոմիտեի անդամ Սամսոնը ասել էր եթե ոչ մի պաշտոն անգամ չտան, գերթամ իբրև բարսին որ միայն թե արշավանքը գլուխը։ Արշավախումբը 220 հետևակ եւ Սևքարեցի Սակոյի հրամանատարությամբ 30 ձիավորներ 1897 թվականի հուլիսի 24-ի գիշերը Սալմաստի Հավթվան գյուղից մարտական վիճակում անցնում է սահմանը։ Հեծելախմբում որպես տասնապետ եղել է նաև ապագայում Պարսկաստանի համանadrական բանակի գլխավոր հրամանատար Եփրեմ Դավթյանը Եփրեմ խանը։ Ամիմի զինվոր իր վրա ուներ ջրաման, չանթայում 8-ից 10 օրվա հաց եւ ուրիշ անհրաժեշտ պիտույքներ։ Բացի այդ ամեն զինվոր իր վրա ուներ հրացանը եւ 300-ից 400 փամփուշներ։ Արշավանքի մասնակիցների մեծ մասը 70%-ը զինված է եղել Մոսին, իսկ մնացածները Բերդան հրացաներով։ Մայրամուտին Արշավախմբի մասնակիցները հանդիսավորությամբ երթում են տալիս, որն իր բովանդակությամբ, ոգով եւ կենսունակությամբ իր նշանակությունը չի կորցրել նաեւ այսօր։ Նկարագրելով երթվանարարողության հուզիչ եւ անմոռանալի պահը Օհանջանյանը նշում է. Ականատես լինելով այդ սրբազան հանդեսին, մարդ անկարող է չհապշտակվել այդ մաքուր զուտ գաղափարական ողջավորությամբ գլանված հայդուկներով եւ գրեթե ինքնաբերաբար մոտենում է ընկերներին եւ ուրախության արտասուքն աչքերում խոնարհվում է եւ եղբայրական անկեղծ սիրով համբույր դրոշմում սիրելի ընկերոջ գնդակի եւ արյան դեմ գնացող ընկերոջը կրվինք միասին հայրենիքի ազատության համար եւ եթե անհրաժեշտ կլինի նույնիսկ մեռնինք միասին մրմնջում է յուրաքանչյուրի շուրթերը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Բոստոն քաղաքում գտնվող հայ հեղափոխական դաշնակցության կենտրոնական արխիվում պահպանվող այս փաստաթղթում երթման տեքստից հետո ստորագրել են արշավանքին մասնակցող հայդուկները, որոնցից 9-րդը դումանն է։ Համաձայն այդ փաստաթղթի Խանասորի արշավանքին մասնակցել են 247 մարտիկներ, իսկ ըստ Գալուստ Ալոյանի գազམ་ակերպած տեղեկագրի 253 մարտիկներ, որոնցից մի քանիսը հիվանդության պատճառով չեն մասնակցել արշավանքին։ Երթման արարողությունն ավարտվելուն պես մարտիկների արչև ելույթ է ունենում Վարդանը եւ երկար բացատրում հայրենիքի թշվառության, դարերով գրած վշտերի եւ տարապանքների եւ ներկա անտանելի կացության մասին։ Այնուհետև մեկ անգամ եւս անդրադառնալով եւ հիմնավորելով արշավանքի կազմակերպման անհրաժեշտությունը Նա խորը հավատով եւ վստահությամբ շեշտում է, որ իրենք պետք է աշխարհին ցույց տան, որ հայն էլ գիտի կռվել հայրենիքի ազատության համար։ Այնուհետև սկսում է խոսիլ Նիկոլ Դումանը։ Արշավանքի համար ամենաջերմ աշխատողներից մեկը, որի կարճ, ազդու եւ ոգևորիչ խոսքը ընդհանուր համակրանքի արժանանում։ Տղերք, մեծահոգի եղեք դեպի տկարները, երբեք ոչ մի դեպքում ձերք չտակ կանանց ու երեխաներին, իսկ անխնա եղեք դեպի տղամարդիկ առհասարակ։ Դումանի ելույթից հետո զինվորներին ողջորելու եւ խրախուսելու նպատակով ելույթ են ունենում նաեւ արշավանքի հայդուկ բժիշկ Քրիստափոր Օհանյանը եւ հայդուկ ավակ քահանան Դարալագյասցի Տեր Գրիգոր Ավակյանը։ Արշավախմբի յուրաքանչյուր հիսնյակ ուներ իր դրոշակը, իսկ մայր դրոշակը գտնվում էր առաջապահ ջոկատ հանդիսացող դումանի հիսնյակում։ Դրոշակի երեսին ասեղնագործված էր Միքայել Նալբանդյանի մեր հայրենիքի հետևյալ տողերը։ Ամենայն տեղ մահը մի է, մարդ մի անգամ պիտ մեռնի, բայց երանի, որ յուրասին ազատության կզոհվի։